السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد تنشكر الله سبحانه وتعالى تنapoendelea kukumbushana machache kuhusiana na mwezi wa na tunapoendelea vile vile kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada mbalimbali mbali, kupitia dua mbalimbali mbali. na insha Allahu ta'ala leo tutakumbushana dua muhimu ambayo katika siku chache zilizobakia katika mwezi wa Ramadhan na hata baada ya Ramadhan tunaweza tukashikamana nalo na insha Allah ta'ala itakuwa ni sababu ya sisi kuweza kujibiwa dua zetu Tuliwahi kukumbushana dua hii nyakati za nyuma, lakini kwa kuwa msingi ya dini yetu ni ukumbusho ya kuendelea, basi leo vile vile tutakumbushana dua hii muhimu ambapo ni dua e, inapokewa katika hadithi ya Ubada ibn Samit radhiyallahu tabaraka wa taala anhu asema sahaba huyo mtukufu ya kuwa mtume sallallahu alayhi sallam asema yoyote atakayeamka usiku man ta'arra min al layl faqala Atakayeamka usiku atashtuka na kuamka kwa sababu moja au nyingine. Umekuwa umelala deep mara ukashtuka, ukawa umerudi katika conscious yako. Au umeshtuka unataka kwenda kujisaidia, unataka kwenda haja, au umeshtuka unataka kuswali usiku na kadhalika. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anapoamka usiku kisha akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na hana mshirika. lahu mulku ufalme wote ni yake yeye. walahu hamdu na shukrani zote njema ni zake yeye. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kila kitu. Muweza wa kila kitu una matatizo unataka kuondolewa Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza wa kuyaondoa una magonjwa unataka kuponywa Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo kukuponya una mahitaji wahitajia Allah subhanahu wa ta'ala ni ghani Allah subhanahu wa ta'ala ni tajiri wa kujitosheleza na Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo wa kukupa unavotaka wa huwa ala kulli shay'in qadir watoto wako labda wanadhiki hapa na pale ungetaka Allah subhanahu wa ta'ala kukuondolea Allah والله على كل شيء qadir Allah na uwezo kukuondolea so wa huwa ala kulli shay'in qadir kisha akasema alhamdulillah wa subhanallah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah thumma qala kisha aseme Allahumma ighfirli akaanza kuomba dua sasa ya Allah nisamehe au au daa au akaomba dua nyingine yoyote istujiba lahu atajibiwa dua yake fa in tawadda wa salla basi atakaposoma la ilaha illa Allah tumetangulia kusoma akanyanyuka akatawadha kisha akaswali qubilat salatuhu sala yake pia itakubaliwa Allahu Akbar Mtume atuhakikishia kuwa lau kinyanyuka usiku wakati wowote wa hata kama hautaamka kwenda kutawadha yuko pale pale kitandani mwako ukasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah hindo dhikri ukishasoma dhikri hii muombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa khairi dunya wal akhirah katika khairi ya dunya na akhirah unayohitaji muombe Allah katika shari ya dunya na akhirah unayohofia na kuogopea muombe Allah subhanahu wa ta'ala akulinde nayo mtume asema utakaposoma dhikri hii kisha useme Allahumma ighfirli ya Allah nisamehe au kaomba dua yoyote basi bila shaka dua yako utaweza kujibiwa biidhnillah tabaraka wa ta'ala ta'ala na ukinyanyuka na kuswali swala yako itakubaliwa na muislamu akaamka akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah mpaka misho wala hawla wala quwata illa billah kisha useme Allahumma innaka afuwun kwa mfano tuhibbul afwa fa'fu anna basi una una, una matarajio makubwa ya wewe kuweza kupata msamaha wa Allah au kuomba jambo lolote la khairi una nafasi kubwa ya wewe kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu tujitahidi kukumbuka dua hii jambo la kwanza kabisa unaponyanyuka wewe kusema iwe ni dua hii kisha fatiliza na dua eh, fatiliza na dua ya mambo unayohitaji katika dunia na akhira na insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakubali dua yetu wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh